Selasetel usul olan bu metin veya El Usulü Selase isimli bu eserimiz malumunuz olmak üzere Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvehhab tarafından telif edilip kaleme alınmıştır. Şeyh Rahimullah 1115 senesinde dünyaya gelmiş 1206 senesinde vefat etmiştir. Böylece 90 sene küsür bir hayat yaşamıştır. Bu kitaba geçmeden önce bir meseleye değinmek istiyorum. Bazı kardeşlerimiz bu soruya gerek duyuyor. Diyorlar ki niçin Muhammed İbni Abdülvehhab? Niçin onun kitabı işleniyor? İsmi etrafında bu kadar tartışma varken, insanlar onu buğz ediyorken, onun mübarek daveti, hakikatte İslam daveti olan Selefi Salih'in akidesine davet olan İslam daveti sanki babasının malıymış gibi Vahhabi ismini koyarak ve insanları buna kışkırtmışken siz niçin burada onun kitabını işliyorsunuz? Başka kitap mı yok? Niçin onun kitabını işliyorsunuz diye soru soruyor. Veya bu soruyu zihinlerine gelen Veyahut da bu soruyu bize yönelten kardeşlerimize ben bir soruyla karşılık vermek istedim. Ve derim ki niçin Muhammed İbni Abdülvehhab olmasın? O ehli sünnet ve cemaat alimlerinden bir alim değil mi? Fıkıh, tefsir, hadis ve diğer ulûm-ü şer'iyede ehli sünnet tarafından, ehli sünnet alimleri tarafından tasdik edilmiş bir imam değil mi? Onun kitaplarıyla insanlar karanlıktan aydınlığa çıkıyor değil mi? Onun kitaplarıyla insanlar tevhidi öğreniyorlar değil mi? Niçin Muhammed İbni Abdülvahhab olmasın? Niçin? Muhammed İbni Abdülvahhab olmasın. Bir sebebi olması lazım. Burada bir yani biz sadece şeyhin eserini okumayı öngörseydik ve diğer ehli sünnet vel cemaat alimlerin kitaplarından yüz çevirseydik işte o zaman suale yer olurdu. Yani neden Muhammed İbni Abdülvahhab sorusunu kabullenirdik. Fakat biz diğer ehli sünnet vel cemaatın alimlerinden yüz çevirmiş değiliz. Ama hakkı itiraf babından söylüyoruz ki Muhammed İbni Abdülvahhab alel ade bir alim değildir. Alel ade bir alim değildir. Şeyh Rahimullah ehli sünnet vel cemaat için dönüm noktası olan bir imamdır. İmamlardan bir imamdır. Hatta birçok imam onun şu ikinin üçüncüsü olarak zikretmiştir. Birçok imam. Birincisi İmam Ahmed bin Hanbel, ikincisi Şeyhül İslam İbn Teymiye ve üçüncüsü Muhammed İbn Abdülvahhab en-Necdi rahmetullahi aleyhim ecmain. Elimizdeki bu kitap şu üç temel esas kitabımız bu risale oldukça çok önemli, faydalı ve ehemmiyetli bir risaledir. Hatta İslam inancına öğrenmeye adım atacak kişilerin ilk olarak tedris edecekleri okuyacağı bir kitaptır. Peki, usul selâfe, üç temel esas bu eser ne anlama geliyor? Şöyle ufak bir özet özetleyecek olursak usul el asıl kelimesinden çoğuludur. Felâtetel usul üç temel esas anlamına gelir. Ve edilletuha ve edilletuha onların delilleriyle. Üç temel esas ve edilletuha delilleriyle. Yani İslam dini İslam inancının üç temel esası ve delilleri. Üç temel esas. Nedir bu üç temel esas? diye sorulacak olursa kitabın içerisinde zaten bunun şerhini, izahını göreceğiz inşallah. Bu üç temel esas kabirde insanın sorguya çekileceği sorulardır diyor müellif rahimullah. İnşallah şimdi bu kitabımızın ilk bölümünü, ilk dersimizi işleyeyim inşallah. Rabbim bu sohbeti dinleyenlerden ve dinleyip öğrendikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Evet. Mütün selâsetel usul diyor. Mütün selâsetel usul. İ'lem rahimekallah. Müellif rahimullah burada söze başlarken diyor ki İ'lem rahimekallah ennehu yecib aleyna teallüme erbe' mesail. المسألة, المسألة الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشولك الله صنع مرحمته إلى السن بالمشولك الله صنع مرحمته إلى السن شو dört مسألة إيه؟ أورنك أزرمز واجبتر المسألة الأولى ديور Birinci mesele ilimdir. El ilmu ve huve ma'rifetullahi ve ma'rifetu nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Allah'ı ve Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi ve İslam dinini delilleriyle bilmektir. Ve'l-meseletu saniyetu el-amelu bihi. İkinci mesele de bunu öğrendikten sonra onunla amel etmektir. Ve salisetu الدَّعْوَةُ اِلَيْهِ Bunu da öğrendikten sonra üçüncü mesele ona davet etmektir. وَالْمَسَلَةُ الرَّابِعَةُ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ Ve dördüncü mesele ise bu uğurdaki eziyetlere sabredip katlanmaktır. Bu dört meselenin delili Allah Azze ve Celle'nin İsra suresinde 1 ve 3. ayette şöyle zikrediyor. Andolsun asra vel asr innel insane lefî husr. Andolsun asra. İnsan gerçekten hüsrandadır. İman eden salih ameller işleyen birbirine hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav بالصبر وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم إمام شافعي رحمه الله شو الله der eğer Allah kullarına bu sureden başka bir hüccet indirmeseydi bu onlara yeterdi buyuruyor وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك Muhammed suresi 19. ayet. İmam Bukhari rahimullah sahihinde şöyle der. İlim söz ve amelden öncedir babı. Bunun delili ise Yüce Allah'ın o halde bil ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Günahın için mağfiret dile buyurdu. فبدأ بالعلم بالعلم قبل القول والamel ve amelden önce Allah Azze ve Celle söz ve amelden önce ilim ile başlamaktadır. Müellif Rahimullah buyuruyor. Devam ediyor müellif Rahimullah ve diyor ki İ'lem rahimekallah ennehu yecib ala kulli muslimin ve muslimetin teallemu hâzihi الثلاثة المسائل vel amelu bihin. Bil ki kadın erkek her Müslümanın şu üç meseleyi öğrenmesi ve onunla amel etmesini onlara vacip kılındı. Vacip aleyhim. Vel-ula birincisi ise en Allah halakana ve razakana ve lem Allah bizi yarattı, bize rızık verdi ve bizi başıboş bırakmadı. Bel ersele ileyna rasulen femen ata'ahu dehalel cenne ve men asahu dehalel nar ve delilü kavlihi teala bilakis bize bir Resul gönderdi. Artık kim o Resul'e itaat ederse cennete girer. Kim de ona asi olursa cehenneme girer buyurdu. Ve bunun delili ise Allahu Azze ve Celle Müzzemmil suresinin 15 ve 16. ayette şöyle dile getiriyor. İnna arsalna ileykum rasulan şahiden aleykum شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Bilakis bize bir Resul gönderdik. Artık kim o Resul'e itaat ederse cennete girer. Kim de ona asi olursa cehenneme girer demiştik. Ve bunun delili ise Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi şüphesiz Firavun'a bir Resul gönderdiğimiz gibi size de üzerinizde şahit olmak üzere bir Resul gönderdik. Firavun Resul'e asi oldu. Biz de onu fec'i bir şekilde tutup alıverdik. 15-16. ayet Müzzemmil suresi. الثانية diyor أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا İkincisi ise Allah yapılan ibadetlerde herhangi bir kimsenin kendisine ortak koşulmasına ister mukarreb yakınlaştırılmış bir melek ister de mürsel gönderilmiş bir peygamber olsun asla razı olmaz. Ve bunun delili ise Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua etmeyin buyurdu. Ve thalithatu üçüncüsü ise enne من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى Üçüncüsü ki diyor müellif rahimullah kim Resul'e itaat eder ve Allah'ı tevhid ederse artık o kimsenin en yakın akrabası bile olsa Allah'a ve Resulüne sınırlarını tanımayarak düşmanlık eden kimseleri veli edinmesi caiz değildir.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 İşte bunlar Allah'ın kalplerine imanı yazdığı ve kendinden bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Onları ebediyen kalıcılar olmak üzere altında ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da onlardan razı olmuştur. İşte bunlar Allah'ın hizbidir. Ela haberiniz olsun muhakkak ki Allah'ın hizbi felaha erenlerin ta kendileridir buyurdu Allah Azze ve Celle. Müellif Rahimullah burada devam ederek diyor ki tekrar İ'lem erşedekallahu li taatihi enne el hanefiyyetu millete İbrahim'e en te'abdullaha vahdehu muhlisan له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما kema kâle Allah seni kendisine itaat etmeye muvaffak kılsın. İ'lem erşedekallah. Bil ki İbrahim'in milleti dini olan haniflik dini ibadeti Allah'a has kılarak yalnızca ona ibadet etmektir. İşte Allah bütün insanlara bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmıştır. Nitekim Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve buradaki bana ibadet etsinler ey tevhid etsinler demektir. Ve ma'na ya'budun ey yuvahhidun ve a'zama ma emarallahu bihi tevhid ve huve ifradullahi bil ibadeti ve a'zamu ma neha anhu şirk ve huve da'vetu gayri ma'ahu ve delilu kavlihi teala وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ şey'e. Allah'ın emirlerin en büyüğü tevhiddir. Bu da ibadet ile Allah'ı birlemek demektir. Allah'ın yasakladığı şeylerin en büyüğü şirktir. O da Allah ile birlikte başkasına da dua ve ibadet etmektir. Ve bunun delili ise Yüce Allah Celle Celaluhu'nun Allah'a ibadet edin ve onun hiçbir şeyi ortak koşmayın bordu. Nisa suresi 36. ayet. Ve izâ qîle Şayet sana sorulur, sorulursa Mel usulü selâsetü leti yecibu aleyha el insan ma'rifetuha Kulun Rabbinin dinini ve Resulünün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesidir diyor. Ve izâ qîle leke mel usulü selâsetü lezi elleti yecibu alel insanu ma'rifetuha Sana insanın bilmekte yükümlü olduğu üç temel esas nedir diye sorulursa fekul de ki معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كلون ربيني ديني برسول محمد صلى الله عليه وسلم في المسدر الأصول الأول معرفة الرب وإذا قيل لك ما الثلاثة إشتاء ذكرتك آه، صار دليل دي زمان بو أساس ندر ربين كم dinin kim? Bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bunların birincisi kulun Rabbini bilmesidir. Bunu açıklayacağız inşallah. فَاِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللّٰهُ الَّذ۪ي رَبَّانِي وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى محمد محمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك bunu geçmeden önce şunu açıklayayım. Sana Rabbin kimdir denilince Rabbim Allah'tır de o nimetleriyle beni ve bütün alimleri terbiye edip yetiştirendir. O benim mabudumdur. kendisine ibadet ettiğimdir. Benim ondan başka mabudum yoktur. Ve bunun delili ise şu buyruğudur. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve Allah'ın dışındaki her varlık alemdir. Ben de o alemlerden biriyim. Ve izâ qîle leke bimâ arafte rabbek sana Rabbini ne ile bildin sorulunca denilince de ki فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات والسبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ذكر edeceğiz inşallah. Sana Rabbin ne ile bildin denilince de ki Rabbimin Rabbimi ayetleriyle ve yarattıklarıyla bildim. Gece ve gündüz Güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yedi gök, yedi yer onların içindekiler ve aralarındakiler de onun yarattıklarındandır. Bunun delili ise Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا واسجدوا الذي خلقهم واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون Gece ve gündüz, في ve O da onun ayetlerindendir.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 Sonra da arşa istiva etti. Geceyi durmadan ona kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar hep emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemin Rabbi olan Allah ne yücedir buyurdu Celle Celaluhu. والرب هو المعبود diyor ve delilu kavlihi teala Rab mabudun ta kendisidir. Bunun deli ise Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresi 21-22. ayette buyurduğu gibi Ya eyyühen nâsü ubudu rabbukumullezî halakakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ey insanlar! Sizi de sizden öncekilerde yaratan Rabbinize ibadet edin ki takvaya eriseniz. O Rabbiniz ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı ve gökten bir su indirip onunla sizin için rızık olarak meyveler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Ve burada قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة İbn Kesir rahimehullah şöyle der. Şu varlık şu varlıkları yaratan kim ise ibadete layık olan odur diyor. Ve burada İslam, iman, ihsan gibi ve ibadet kapsamındaki dua, havf, reca, tevekkül, rağbe, rahbe, huşu, haşye, el-inabe, el-istiane, el-istiaze, istigaze, el-zebh, nezr ve buna benzer Yüce Allah'ın emrettiği bütün çeşitleriyle ibadet tümüyle Allah'a mahsustur. Ve enva'ul ibadete lezi emarallahu biha diyor ki burada müellif rahimullah مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنزر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كله لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا Bu okumuş olduğumuz havf, reca, tevekkül, rahbe, rahbe, huşu, haşye, إن شاء الله ne anlama geldiğini inşallah şimdi bunları açıklayacağız inşallah. وأن المساجد لله فلا ted'u مع الله أحد Allah Azze ve Celle buyuruyor. Mescidler Allah'ındır. O halde Allah'tan başka hiç kimseye dua ve ibadet etmeyin buyurdu, buyurdu Celle Celaluhu. Burada müellif devam ediyor. Diyor ki فَمَنْ صَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ وَالدَّلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى Diyor ki burada her kim ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yöneltirse artık o müşrik ve kafirdir. Ve bunun delili ise bunun kitabın özelliğinin en güzel şeyi nedir biliyor musunuz? Her konunun bir delili getirmiştir müellif rahimullah. Subhanallah. Hiçbir konu yok ki delili olmasın. Bir konu getirmişse mutlaka delilini vermiştir müellif rahimullah. Kur'an'dan olmasa sünnetten getirmiştir. Ve hakeze böyle gerçekten çok güzel bir kitaptır. Delilleriyle hepsi. On, on, dolayısıyla burada usulü selasetinin e, başında selasetel usul ve edilletuha diye kitabın başında yazılmıştır. <clears throat> Bunun delili ise ve kâle rabbukum ed'ûni estecib lekum innellezîne yestekbirûne an ibadeti seyedhulûne cehenneme dâhirîn. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki ben de size icabet edeyim. Bana ibadette büyüklenenler hakkında hor ve hakir aşağılanmış olarak cehenneme girecekler. Ve delilul havf kavlihi teala işte saydık ya işte el havf ve reca ve rahbe bunların işte ne anlama geldiğini açıklıyoruz. Ve delilul havf kavlihi teala فلا تخافوهم وخافوني in kuntum mu'minin. Havfın delili ise Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Eğer müminler iseniz onlardan korkmayın ve benden korkun. Ve reca ise ve delilü reca kavlihi teala فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir, bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetinde hiç kimseyi ortak koşmasın buyurdu Celle Celaluhu. Bu da Kehf suresi 110. ayet. Tevekkülün delili ise ve alallahi fetevekkelul mutevekkilin ve men tevekkele alallahi fehuve hasbuh. Burada müellif rahimullah iki ayet getirmiş. Gene arragbetu bunları toplu bir şekilde alalım. Ondan sonra açıklamasına geçelim. Ve delilur ragbetu diyor. Ve rahbetu vel huşu' kavlihi teala innehum kânu yusari'ûne fil hayrâti ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لها لنا خاشعين والدليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني والدليل الأنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا والدليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله Müellif rahimullah bunları arka arkaya sıralamış ve diyor ki tevekkülün delili ise Yüce Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi eğer müminler iseniz yalnız Allah'a tevekkül edin buyurdu. فَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُتَوَكَّلِينَ Yine şöyle buyuruyor. Her kim de Allah'a tevekkül ederse o ona yeterdir. Rahbet ise rahbet ve huşunun delili ise Allah Azze ve Celle şüphesiz onlar hayırlı işlerde yarışırlar. Rahbetle ve rahbetle bize dua ederlerdi. Ve bize huşu duyan kimselerdir. Haşyetin delili ise o halde in, in, o halde onlardan haşyet duymayan benden duyun. Fela tehşûhum vehşûni. Allah Azze ve Celle buyuruyor. İnabenin delili ise Yüce Allah'ın buyruğu Rabbimizin inabe, Rabbinize inabe edin. Ey ferci'u. Ve yalnız ona teslim olun. Ve enibu ila rabbikum. Allah'a Rabbinize teslim edin. Teslimiyet olun. Anlamındadır. İstihanenin delili ise yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi. Buyruğuyla hadiste yer alan yardım dileyeceğin vakit Allah'tan dile ifadesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste ve izâ iste'ante festa'in billah buyuruyor. Dileyeceksen Allah'tan dile. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. والدليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والدليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والدليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله والدليل النذر قوله تعالى Yufun bin nezri ve yehâfûne yevmen kâne şerruhu mustatîrâ. İstihazenin delili ise Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. De ki istihaze ederim, sığınırım sabahın Rabbinden. De ki istihaze ederim, sığınırım insanların Rabbinden. Ve istigasenin delili ise Allah Azze ve Celle Hani siz Rabbinizden istigasede bulunur, bulunuyordunuz da duanızı kabul etmişti. Ve zebih ise delili ise Yüce Allah Celle Celaluhu buyurduğu gibi şüphesiz benim namazım, kurban kesmem, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin diyor. Böylece birinci temel esası okumuş olduk. İkincisine geçiyoruz. İkinci temel esas. El aslı thani diyor. El aslı thani. Ma'rifetu dinil İslam. İlk önce ma'rifetu Rabbu Celle ve Ala. Allah'ı ve izâ se'eleke men rabbuk. Allah'ı tanıtmıştık. Şimdi el uslu thani ma'rifetu dinil İslam. وأدلتها İslam dininin delilleriyle bilmektir. Ve burada müellif rahimullah şöyle zikretmiş. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان Ve kullu mertebetin leha erkan. Diyor ki İslam tevhid ile Allah'a teslim olmak itaatle ve ona boyun eğmekle şirkten ve ehlinden beraettir. İslam dini üç mertebedir. Bunlar İslam, iman ve ihsan. Her mertebenin de rükünleri vardır. El mertebetül ule diyor. Birinci mertebe. فَاَرْكَانُ İslam خَمْسَةٌ İslam'ın rükünleri beştir diyor. Birincisi şehadetun en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikames sala ve ita'ez zeka ve savmu Ramazan ve haccul beyti el haram. Haccu beytillahil haram. İslam rükünleri beştir diyor. Bunları böyle e, sıralıyor. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Namazı kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu ve Allah'ın beyti haramını hac etmek buyurdu. فالدليل الشهادة قوله تعالى Şehadet kelimesinin delili ise Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikretmiştir. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله adaleti أيقتة ترك kendisinden başka hak ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler de ilim sahipleri de buna şahitlik ettiler. Ondan başka hak ilah yoktur. Azizdir, hakimdir. Ve ma'naha la ma'bude bihakkin illallah vahdehu en nefi min el isbati la ilaha نفيا جميعا مع ما ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه Allahu Ekber. Diyor ki bu şehadetin anlamı şudur diyor. Allah'tan başka hak mabud yoktur. La ilahe yani Allah'tan başka ibadet olanların tümünü reddedicidir. La ilahe illallah ibadetin yalnızca Yüce Allah'a yapılması gerektiğini ve egemenliğinde hiçbir ortağın olmadığı gibi ibadetin de hiçbir ortağın olmadığını ortaya koyucudur. Yani la ilahe illallah ey la ma'bude bi hakkin illallah hakkıyla ibadete eden Allah'tan başka hak ilah yoktur. La ilahe illallah'ın tercümesi bu şekildedir değerli kardeşlerim. Ama Türkçe kitaplarında La ilahe illallahı nasıl tercüme ediyorlar? Diyorlar ki Allah'tan başka ilah yoktur. Aslında bu tercüme doğru bir tercüme değil. Niçin? Sen burada la ilahe illallahı Allah'tan başka ilah olma Allah'tan başka ilah yoktur dersen o zaman bütün mevcudatı Allah'la beraber eş göstermiş olursun. Niçin? Çünkü ilahlar çoktur. Örnek verecek olursak efendime söyleyeyim taşa tapanlar, ağaçlara tapanlar, putlara tapanlar, şahıslara tapanlar, kabirlere tapanlar, şeyhlere tapanlar, ineklere tapanlar, ferce tapanlar, öküzlere tapanlar, güneşe tapanlar, aya tapanlar, farelere tapanlar, şan şöhrete tapanlar, mevkiye tapanlar. İlahlar çoktur. Sen burada la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dersen o zaman bu saymış olduğu bütün mevcudatı Allah'la beraber eş göstermiş olursun. Ha, o zaman ne yapmak lazım? Orada o hak kelimesini mutlaka koymak lazım. La ma'bude bi hakkin illallah. Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun tercümesi bu şekildedir. Hatta la ilahe illallah kelimesinin bütün ilahları reddederek ortadan kaldırdığının ve isabet ederek ortaya koyduğunun ne olduğunu açık bir şekilde bilmektir, kavramaktır. La ilahe illallah'ın yanında orada o hak kelimesini mutlaka koymak lazım. Koymadığın zaman işte dediğimiz gibi Allah muhafaza bütün mevcudatı saymış olduğumuz batıl ilahları eş göstermiş oluruz. Dolayısıyla ne yapmak lazım? O la ilahe illallah'ın yanında orada hak kelimesini mutlaka koymak lazım. Ey bi hakkin hakkıyla la ilahe illallah bi hakkin la ilahe illallah ey la ma'bude bi hakkin illallah hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun açıklaması, tercümesi bu şekildedir. Yoksa la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dediğin zaman olmadı. Olmadı. zikrettiğimiz gibi ilahlar çoktur. Ama orada la ilahe illallah'ın yanında mutlaka ve mutlaka o hak kelimesini koymak lazım. Bir hakkın. Ve burada burada bu şehadetin onu açıklayan tefsir Yüce Allah Celle Celaluhu'nun şöyle vasıflandırıyor. Diyor ki وَالتَّفْسِيرُهَا الَّذ۪ي يوضحها قوله تعالى ديور كي بردا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه يهدين وجعلها كلمة باقية في عقيبته لعل في عقيبه لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في عقيبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون الزخرف سورة سير ما آيات بو شهادة أنو أتقليان تفسير يجي الله جل جلاله هاني إبراهيم babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin beni yaratan müstesna bütün ibadet ettiklerinizden uzakım.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 Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Kimimiz kimimizi Allah'tan başka Rabler edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz gerçekten Allah'a teslim olanlarız buyurdu Celle Celaluhu. Ve delilü şehadeti enne Muhammeden Resulullah Muhammed Allah'ın Resulü olduğunun delili ise Allahu Teala وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Andolsun ki size kendinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. Size çok düşük, size çok düşkün müminlere oldukça şefkatli ve merhametlidir buyurdu Allah Azze ve Celle. Tevbe suresi 128. ayet. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا نعبد الله إلا بما شرع والدليل والدليل الصلاة والزكاة والتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Muhammed Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı emrettiği hususlarda ona itaat etmek, verdiği haberlerde ona tasdik etmek, yasakladığı hususlardan ondan uzak durmak ve ancak onun getirdiği şeriatla uygun olarak Allah'a ibadet etmektir demektir. Bu bu şekildedir. Tekrar Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmenin anlamı emrettiği hususlarda ona itaat etmek, verdiği haberlerde onu tasdik etmek, yasakladığı hususlarda uzak durmak ve ancak onun getirdiği şeriata uygun olarak Allah'a ibadet etmektir. Namazın ve zekatın delili ise namaz ve zekat <clears throat> Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn Daha önce ve akimus sala ve âtuz zekâ verka'u ma'arrâki'in ondan sonraki ayet ya eyyühellezîne âmenû kutibe aleykumus siyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ta ki korunup sakınırsanız diye sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve cel buyurdu. Ve delilul hac kavlihi teala haccın delili ise ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Ona bir yol bulabilenlerin o beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Her kim de küfrederse şüphesiz ki Allah alemlere muhtaç değildir buyurdu Celle Celaluhu. İkinci mertebe imandır. El mertebetu thaniye el iman. Ve huve bid'u ve seb'une şu'beten. Fe a'laha kavlu la ilahe illallah ve الله imatatul eza الأذى tariq. Vel haya'u şu'beten minel iman diyor. Diyor ki iman 73 küsür şubedir. Bu şubelerin en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı yolda rahatsızlık veren şeyleri gidermektir. Ya da imanı, e, haya da imandan bir şubedir diyor. Ve erkanehu sittetun kema قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره, خيره وشره والدليل على هذه الأركان ستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين Diyor ki imanların rükünleri hadiste geçtiği gibi altı tanedir diyor. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Resullerine ahiret gününe iman etmen ve hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir. Ve bu altı rükünün delili Yüce Allah'ın şu buyruğudur. İyilik yüzlerinizi doğruya ve batıya çevirmeniz değildir. İyilik yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. İyilik Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba ve Resullere iman edin iman edenin yaptığıdır buyurdu Celle Celaluhu. Bakara suresi 177. ayet. Ve kaderin delili ise ve delilul kaderi kavlihi teala enne kulle şeyin halaknahu bi kader muhakkak ki her şeyi bir kader ile yarattık buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve üçüncü üçüncü mertebe el ihsan mertebetu thalithetu el ihsan ihsan Erkanehu vel, e, ve lehu ruknun vahid. İhsanın rükünleri birdir. Kema fil hadis en te'budallaha keenneke terah fe illem tekun terahu fe innehu yarak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bildirdiği gibi Allah'ı görüyorcasına ibadet etmendir. Şayet sen onu görmüyorsan muhakkak o seni görüyordur buyurdu. والدليل قوله تعالى دليل إساء قرآن قرآن الكريم دان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكونوا في شيء وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا, كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه İhsan bölümünde müellif rahimullah burada beş delili zikretmiştir. Bunların açıklamasına geçelim. Diyor ki üçüncü mertebede ihsandır diyor. Bu tek bir rükündür. İhsan Yüce Allah onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan şayet o seni mutlaka görüyordur. Ve bunun delili ise ayette geçtiği gibi çünkü Allah muttakilerle sakınanlarla ve muhsinlerle ihsan edenlerle beraberdir. Başka ayette o seni teheccüdden kalkınca da görür. Ve o aziz ve rahim olan tevek o aziz ve rahim olana tevekkül et. O seni teheccüde kalkınca da görür. Secde edenler arasındaki dolaşmanı da muhakkak o her şeyi işitendir, bilendir. Başka ayette ne işte olursan ol. Ona dair Kur'an'dan ne okursan oku. Ey insanlar ne amel işlersiniz işleyin. Siz ona daldığınız sırada mutlaka biz sizin üzerinize şahit oluruz buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve delil mine sünne sünnetten delili ise Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El hadithu Cibril el meşhur Cibril hadisi meşhur olan hadis diyor ki عن أمير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyordu. İde tala aleyna reculun şedidu beyaz thiyab. Birdenbire yanımıza bembeyaz elbiseli bir adam çıkı geldi. Şedidu sevadi şar. Simsiyah saçlı. La yura aleyhi eser sefer. Yorgunluk alameti kendisinde hiç bulunmuyordu. Ve la ya'rifuhu minne ahad. Ve ayrıca içimizden hiç kimse bu şahsı tanıyan yoktur. Fecelese ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu adam girdi ve yanına oturdu. Fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi. Onun dizleri aleyhissalatü vesselamın dizlerine koyarak ve vada'a keffeyhi ala fekadeyhi. Elleri de onun avuklarına koyarak ve kâle ya Muhammed dedi ki ey Muhammed fe ahbirni anil İslam. İslam nedir bana söyler misin? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed'in Resul olduğuna şahit, şehadet etmendir. Ve tuqimus sala namazı hakkıyla kılmandır. Ve tu'ti zeka zekatı vermendir. Ve tasavvuma ramadar oruç Ramazan ayını da tutmandır. Ve tehuccel beyte in istata'te ileyhi sebile. Ve gücün yettiğinde Allah'ın beyti hac etmendir buyurdu. Kale sadakt. Dedi ki doğru söyledi. Fekulna dediler ki sahabe radıyallahu anhum ecma'in feacibna lehu yes'alehu ve yusaddikuhu. Biz de şaşırdık. Hem soru soruyor hem de tasdik ediyor. Sonra kale feekbirni anil iman. Bu soru soran şahıs Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, yanında oturan kişi sorularına devam ederek dedi ki فَاَخْبِرْنِ عَنِ iman. O zaman iman nedir bana söyler misin? فَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ Allah'a iman etmendir. Ve melaiketihi ayrıca meleklerini de ve kutubihi onların onun kitaplarını da ve rusulihi bütün resullerine gel, geçmiş e, gelmiş geçmiş bütün resullerine ve yevmil ahiri ahiret gününe ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi ve kader gününe, kadere iman e, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir buyurdu. Tekrar o soru soran şahıs dedi ki kale sadak doğru söyledin. Tekrar soru soruyor ve kale ehbirni anil ihsan ihsan nedir bana söyler misin? فقال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك Allah'ı görüyorcasına ona ibadet etmendir. Şayet sen onu görmüyorsan o mutlaka görüyordur. Kale tekrar فَاَخْبِرْنِ عَنِ السَّاعَ Kıyametin ne zaman kopacağını bana söyler misin? Kale sallallahu aleyhi ve sellem mel mes'ulu anha bi'a'lem mines sâil. Sorulan sorandan daha alim değildir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kale tekrar adam devam ediyor. Feakbirni an emaratiha. Onun alametleri nedir? Bana söyler misin? Kale sallallahu aleyhi ve sellem en teridel emetu rabbeteha. Cariyenin efendisi efendisini doğurmasıdır. Cariye burada nasıl efendisini doğurur? Örneğin mesela biz savaş esnasında karşı taraftan bir kadın esir düştü. Ve bu kadın cariye oluyor. Kral veyahut da devlet reisi bu kadınla evlendiği zaman o cariyedir. Ama ondan gelen çocuk özgür oluyor. İşte ondan gelen bir çocuk hür olduğundan dolayı annesinin efendisi oluyor. En teridel emetu rabbeteha Ne diyor? En teridel emetu rabbeteha. قال أخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها yani burada onun kızı onun efendisi oluyor. Böyle oluyor. Çünkü kral o cariye ile evlendiği zaman hala o cariye kalıyor. Ama kızı özgür olduğundan dolayı annesinin efendisi oluyor. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العلاة رعاء الشاء يتطاول يتطاولون في البنا في البنيان yarı çıplak ayaklı çoban kişilerin bina yarışında onlar yarıştıklarını görmendir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kale fesadak kale femada felebithne meliyen. Ondan sonra gitti ondan sonra oturduk. Bir müddet bekledik. Fekale ya Umar etedrune men issail. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adam gittikten sonra Ömer radıyallahu anh'a döndü ve dedi ki ey Ömer bu soru soran kimdir bilir misiniz? Fekale Ömer radıyallahu anhu Kulna Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilirdir. Fekale aleyhissalatü vesselam Haza Cibrilu etâkum yuallimukum dinukum. Bu gelen Cibril'dir. Geldi sizin dininizi öğretmek için. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. الأصل الثالث الأصل الثالث Üçüncü temel esas Birincisini aldık. Kişinin Rabbini tanıması. İkincisi Resulünü tanıması. Ve üçüncüsü hayır birincisi e, Allah'ı tanıması. Ondan sonra dinini tanıması ve ondan sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmesidir. Bu bölüme geldik inşallah. Ve burada el usulü el, el, fasl, el aslı thalith diyor ki burada معرفته نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبي نبينا أفضل الصلاة والسلام ديوركي رسول الله صلى الله عليه وسلم bilmektir. Üçüncü temel esas. Bunları onun adı Muhammed olup geriye doğru atalarının adı sırayla şöyledir. Abdullah, Abdülmuttalip ve Haşim. Haşim Kureyş'tendir. Ve huve Muhammed bin Abdullah. Muhammed Abdullah'ın oğlu bin Abdülmuttalip. Onun dedesi Abdülmuttalip bin Haşim. Haşim kabilesinden ve Haşim min Kureyş. Haşim kabilesinden de Kureyş'tendir. Ve Kureyş'un minel Arap. Kureyş Araplardandır. Vel arabu min zurriyeti İsmail. Ve bütün Araplar İsmail aleyhisselamın zürriyetindendir. Ve ebi ve ibni İbrahim el Halil ve İsmail aleyhisselam İbrahim aleyhisselamın oğludur. Aleyhi ve ala nebiyyine afdalü salatu vesselam. O, onu, ona ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Ve lehu minel umri 30 ve 60 sene ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca 63 sene yaşamıştır. Minha 40 kablen nübüvve peygamberlikten önce 40 ve thelâthûne ve işrûne fî nübüvve ve peygamberlikte 23 sene bir müddet yaşamıştır. Böylece 63 sene bir hayat yaşamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Nubi'e ikra ve ursile bil muddessir. İkra suresinde nebi oldu ve Müddessir suresinde Resul oldu. Ve beleduhu Mekke'tun ve hacera ilel medini minel medineti onun beledi oturduğu makam attı, e, makam e, kaldığı yer, yaşadığı yer, doğduğu yer Mekke'dir. Mekke'dir. Ve hacera ilel medine. Ondan sonra Medine'ye hicret etti. Ba'atehullahu bin nedarati hani şirk. Allah Azze ve Celle şirk uyurmak için kendisini görevlendirdi. Ve bid daveti ile tevhid ve ayrıca Allah'ı tevhid etsinler diye, onu birlesinler diye davet etti. Allah'ı birlemek nasıl olur? Allah'ı birlemek demek yani Allah'tan başka hiç kimseyi hiç kimseyi ortak koşmamak demek. Ona hiçbir şey ortak koşmamak demek. Kimimiz kimimizi Rab edinmemek demek. Birbirimizi tazim ettiğimiz gibi, Allah'a tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmemek demek. Allah'ı birlemek böyle olur. Adam La ilahe illallah diyor, şeyhinden medet umuyor. La ilahe illallah diyor, kabirlere kurban kesiyor. La ilahe illallah diyor, ne yapıyor? Gidip kabirlerden medet umuyor. Şeyhinden medet umuyor. Böylece Allah'ı birlemek olmuyor. La ilahe illallah diyorsan Allah'tan başkasından yardım istemeyeceksin. La ilahe illallah diyorsan ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. La ilahe illallah diyorsan Allah'ın emrettiği gibi yaşayacaksın. La ilahe illallah ey la ma'bude bi hakkın illallah. Allah'ı birlemek tevhidden geçer. Ve delilü kavlihi teala burada ya eyyuhel müddessir işte İkra suresinde Nebi oldu, Müddessir suresinde Resul oldu ve bunun delili ise bu şekilde işte müellif rahimullah bunun en güzel yönü işte her bir konunun bir delilini zikretmiştir. Hiçbir konu delilsiz olarak geçmemiştir. Velev ki kısa bile olsa delilini burada zikretmiştir müellif rahimullah. Diyor ki burada bunun delili ise ey örtünüp bürünüp peygamber kalk ve uyar ve yalnız Rabbini yücel. Elbiseni temizle, pisliklerden uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek nimet etme. Rabbin için sabret buyurdu. Ya eyyuhel müddessir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ويلي ربك فاصبر ومعنى قم فأنذر يجى الله قلق ويار بيرهن الله ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد شركتان كل قطب ويرمق وتوحيد ضابط أتمك دمكتر Ve rabbeke fekebbir ve yalnız Rabbini yücelt. Yani ey azzimhu bit tevhid. Onu tevhidle tazim et. Saymış olduğumuz gibi ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Hiçbir şeyi. La melekun mukarrab ve la nebiyyun mursel. Hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Allah Allah Azze ve Celle Resulüne bile öyle tehdit ediyor ki diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem le in eşrekte le amelek. Şayet sen şirk koşarsan dahil senin amelini heba ederim diyor Allah Allah Azze ve Celle. Allah'ın Resulü böyle tehdit görüyorsa ve Allah'ın Allah Azze ve Celle Resulüne böyle söylüyorsa biz Allah'ın Resulü yanında kim oluruz? Dolayısıyla burada Allah'ı birlemek tevhidden gelir. Ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Kimimizi kimimizi Rab edinmeyecek. Yani Allah Azze ve Celle tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmeyeceğiz. La ilahe illallah'ın manası bu şekilde olur. Adam saydığımız gibi la ilahe illallah diyor. Kabirlere kurban kesiyor. Hiç unutmuyorum. Birisiyle gittik. Ziyaret vardı. Ziyaret vardı. Şöyle böyle kubbe yapmışlar. Yerden bir metre yüksekliğinde arabayla tavaf etmeye başladı. Ne yapıyorsun dedim. Ya diyor işte bak insanlar tavaf ediyor. Ecir alırız. Dedim ki bilmiyor musun Allahu Azze ve Celle وَلِيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ atik sadece diyor. Tavaf edeceksen git. Kabe'de tavaf et. Sadece haramda tavaf edilir. Ondan sonra o şahıs döndü ve çekti gitti elhamdülillah. Bilmiyor. Tevhid sadece Allah Azze ve Celle'yi birlemekte olur. Ona hiçbir şey ortak koşmayacaksın. Şayet koşarsan ya Muhammed le yahbetanna amelek buyur Allah Azze ve Celle. Senin bir amelini yok heba, heba eden burada Allah Azze ve Celle. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti. Niçin hicret etti? Şirkten dolayı. Dinini yaşamıyor. Dolayısıyla Medine'ye hicret durumda zor durumda bıraktı kendimi. Evet. Ve burada nerede kaldık? وَالرُّجْدَ فَهْجِرْ وَالرُّجْدَ فَهْجِرْ الرُّجْد ey el asnam. Rücd er kelimesi aslanlardan, putlardan. Biliyorsunuz e, Kabe etrafında Menaat, Laat, Üzze bir sürü putlar vardı. İşte Rücd er demek el asnam. Putlar kastediyor burada. Ve diyor ve hecruha terkuha vel beraatu minha ve ahluha ehaze ala hâze aşre sinin. Diyor ki diyor ki onlardan uzak durmak işte putların ve putperestlerin terk edip onlardan uzak kalmak demektir. Ve o bu emre uyarak 10 yıl süreyle tevhide davet etti. 10 yıldan sonra da semavata yükseltildi, yükseltildi diyor. İle tevhid ve ba'de aşra, aşra urice ile السماء عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة خمسون وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة لانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم 5 vakit namaz farz kılındı ona. Mekke'de üç yıl beş vakit namaz kıldı. Daha sonra da Medine'ye hicret etmek emrolundu. Hicret şirk diyarından İslam beldesine intikal etmektedir. Hicret bu ümmet üzerine bir farzdır ve kıyametin kopacağı vakte kadar bu farz kalmaya devam edecektir. Ve burada hicretin delili ise müellif rahimullah Allah ondan razı olsun şöyle sıralamış. Ve delilü kavlihi teala الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلا ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله وكان الله عفوا غفورا İnnellezîne tevaffâhumul melâike. Nefislerine zulmedenler olarak canlarını alacağı kimselere melekler ne işte idiniz derler. Onlar biz yeryüzünde aciz kalan kimselerdik derler. Tekrar derler ki melekler Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de orada hicret edeydiniz. Neden hicret etmediniz? derler. İşte onların duracakları cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ancak Allah Azze ve Celle bir takım insanları burada istisna göstererek diyor ki ancak çare bulamayan, yol bulamayan erkek ve kadın çocuklardan aciz kalmış olanlar müstesnadır. İşte böylelerini Allah umulur ki affeder. Allah çok affedicidir ve çok bağışlayıcıdır. Nisa suresi 97 ve 99. ayet. Ve kavlihi Teala başka ayette Ya ibadiyellezine amenu inne arda ardi vasiaten fe iyya fe'budun diyor ki Allahu Akbar Ey iman eden kullarım şüphesiz ki arzım geniştir o halde yalnız bana ibadet edin buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve kâlel Begavi rahimuhullah rahmetullahi aleyh نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان El-Begavi Allah rahmet eylesin. El-Begavi ehli sünnet imamlarından bir imamdır. Allah ona rahmet eylesin. Der ki bu ayetin nuzul sebebi Mekke'de kalıp hicret etmeyen Müslümanlar hakkındadır. ve Yüce Allah onlara iman edenler diye seslenmiştir. Kur'an-ı Kerim'den ayet, ayeti okuduktan sonra sünnetten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in öyle hicretle ilgili şu sözü zikrediliyor. وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ قَوْلِهِ تَعَالَى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرب من من مغربها diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tevbe kesilinceye kadar hicret de kesilmez. Güneş de batıdan doğmadıkça tevbe kesilmez buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَمَّ اسْتَقَرَّ فِي الْمَد۪ينَةِ Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra umira bi bakiyeti الشرائع الإسلام مثل الزكاة والصيام والحج والأذان والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذه عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق diyor ki Medine'ye yerleştikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem hac, cihad, ezan, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve benzeri İslam'ın diğer şer'i hükümleri ise emrolundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde 10 yıl geçirdi. Ondan sonra vefat etti. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Ve hâdâ dînuhu bâqî. Ve hâdâ bu da dinidir sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hâzihi dinuhu el-ahira. Bu da en son dindir. İlla dellel ümmete aleyhi ve la şerre illa hadderaha minhu. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor burada? Diyor ki onun dini budur. Ne kadar hayır varsa mutlaka ümmete onu göstermiştir. Ne kadar kötülük varsa mutlaka kötülükten ümmeti sakındırmıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه وشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على cemi'is-sekaleyn el cinni vel ins diyor. Diyor ki gösterdiği hayır tevhid ve Allah'ın sevip razı olduğu her şeydir. Sakındırdığı kötülük ise şirk ve yüce şirk ve şirk ve yüce Allah'ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir. Baştaki şirk ve ondan sonra yüce Allah'ın hoşlanmayıp kabul etmediği her şeydir. Allah onu bütün insanlara Resul olarak göndermiştir. Bütün insan ve cinlere ona itaatı farz kılmıştır. Bunun delili ise Allahu Azze ve Cel şöyle buyurmaktadır. <clears throat> Kul ya eyyühen nasu inni Resulullahi ileykum cemiyen. Ey insanlar! İnni Resulü, Resulullah ileyküm cemi'a. Hepinizin ben ben Allah'ın Resulüyüm ve hepinize olarak gönderildim buyurdu sallallahu Allahu azze ve celle. Başka ayette اَلْيَوْمُ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينِكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Bunun delili ise Allah Azze ve cel bunu zikrettiği gibi açıklaması bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetini tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğenip seçtim buyurdu الله عز وجل شنو ده قال وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَوْلُهِ تَعَالَى إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ مُخْتَصِمُونَ وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يبعثون والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم, ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزئون بأعمالهم والدليل قوله تعالى bunları sıralayelim. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğinin delili ise şüphesiz ki sen de öleceksin onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz ki kıyamet gününde Rabbinizin huzur, huzurunda muhakeme olacaksınız. İnsanlar öldükten sonra dirilteceklerdir. yine ayette sizi ondan topraktan ondan yani topraktan yarattık. Yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız. Tekrar ayette ve Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirmiştir. Sonra siz yine oraya döndürülecek ve sizi yeniden çıkartacaktır. El-Ba's vel-Ba'th dirilişten sonra hesaba çekilecekler ve onlara amellerinin karşılığı verecekler. Bunun delili ise yine ayette geçtiği gibi kötülük edenleri yaptıkları karşılığında cezalandırılması, güzel amelde bulunanlar da daha güzeli ile mükafatlandırması içindir. Ve burada devam ediyor müellif rahimullah diyor ki وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْسِ كَفَرَ والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما علمتم وذلك على الله يسير Allahu Azze ve Celle o kafir olanlar öldükten sonra asla diriltmeyeceklerini iddia ederler. De ki hayır Rabbim hakkı için elbette dirilteceksiniz. Sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Hem de bu Allah'a pek kolaydır buyurdu Allah Azze ve Celle. Biliyorsunuz Ali radıyallahu anh'a bir tane müşrik geliyor. Ellerinde çürümüş kemikler var. Geliyor diyor ki ya Ali boşuna namaz kılıyorsun. Boşuna ibadet ediyorsun. Cennet cehennem yok ki. Niçin böyle kendini yor, e, e, yoruyorsun ya Ali diyor. Ali radıyallahu anhu ona karşı gülümseyerek kızmadan, darılmadan çağırdı adamı. Müşrik diyor ki bu çürümüş olan, elimdeki çürümüş olan kemikleri kim diriltecek? Cennet cehennem yok ki. Ali radıyallahu anh dedi ki ey genç farz edelim cennet cehennem yok. Senin dediğin olsun. Ben zararda mıyım? Değilsin ya Ali. Ya sen? E ben de zararda değilim. Niçin? Çünkü cennet cehennem yok ki. Ondan sonra Ali radıyallahu an ya varsa ey genç cennet cehennem ya varsa ben ibadetimi yapıyorum, kulluğumu yapıyorum, görevimi yapıyorum. Ya varsa ben zararda mıyım? E değilsin ya Ali. Ya sen? Yandım ya Ali diyor. O zaman Allah e, Ali radıyallahu an şu ayeti okuyor. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل halkin alim. Şu elindeki çürümüş kemikleri kim diriltir biliyor musun? Seni yoktan var eden Allah seni bir daha öldürüp öldürtmeye kadir, diriltmeye kadir de deyince o adam iman ettim yani diyor ve la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye şehadet ediyor. Öyle bir kısa varmış Vardı. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم bunu aldık. والدليل على موته sallallahu aleyhi ve sellem bunu da işledik. Ve erselallahu cemi'ar rusul mübeşşirin ve munzirin. والدليل قوله تعالى رسولا, آه، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل على على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين Allah bütün Resulleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Bunun delili ise buyur ki Allah Azze ve Celle Allah'ın müjdeleyici ve uyarıcılara olarak pek Resuller gönderdik ki Resullerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. لِكَيْ tekune تَكُونَ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةً بَعْدَ diyor. Allahu Azze ve Celle. Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Ve Resullerin ilki Nuh aleyhisselamdır. Sonuncuları da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi tüm Resullerin üzerinde ve tüm müminlerin üzerine olsun. Ve yine Yüce Allah Celle Celaluhu Nuh'a ve ondan sonraki bütün peygamberlere vahyettiğimiz gibi muhakkak sana da vahyettik buyurdu. Ve kullu ümmetin ba'thahu Allahu ileyha Resulen min Nuhin ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah bu Resul olanlara yalnızca Allah'a ibadet etmelerini emredip tağuda ibadet etmelerini yasaklamıştır. Bunun delili ise Allah Azze ve Celle zikrettiği gibi ve kullu ümmetin Allahu diyor ki burada bütün ümmetlere Yüce Allah bir Resul göndermiştir. Bütün ümmetlere. Ve ayette geçtiği gibi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruhum bil ibadeti ve tevhid ve yunihim anil ibadeti tağut والدليل قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Yüce Allah'ın andolsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul gönderdik buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve burada افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان Yüce Allah bütün kullara tağutu inkar edip Allah'a ve iman etmeyi farz kılmıştır. Ve kâle İbnül Kayyum rahimuhullahi teâlâ Ma'na tağut ma tecavaz bihi'l abdu hadduhu min ma'budin أو متبوع أو مطاع والطاغوت كثيرون ورؤوسهم خمسة أولهم إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن عاد الناس ومن عاد الناس إلى عبادة نفسه ومن أدعى شيئا من علم الغيب ومن ومن hakeme bi gayri ma enzelallahu ve delilu kavlihi teala. Diyor ki Yüce Allah bütün kullara tağutu inkar edip Allah'a iman etmeyi farz kılmıştır. İbnül Kayyım Rahimullah de ki diyor ki tağut tağut kulun kulun kendisi hakkında haddi aştığı her türlü mabud ibadet edilen veyahut tabi olunan olan ya da itaat olan varlıktır. Şu sayfayı da bitirelim. Tağutlar pek çoktur. Onların ileri gelenleri ise beş tanedir diyor. İblis Allah'ın laneti üzerine olsun. Kendisi razı olduğu halde kendisine ibadet olan kimse kendisine ibadet etmek üzere insanları davet eden kimse, gaybı bilgisinden bir şeyler bildiği iddia eden kimse ile Allah'ın indirdiklerinden başkası ile hükmeden kimsedir buyurdu. Müellif Rahimullah. Ve Gene la ikraha fid dini kad tebeyyene rüşd min el gay femen yekfur bit tagut ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuthqa len fisame leha vallahu semin alim ve hâzâ huve ma'na la ilahe illallahu ve fil hadis ruusul umur ruusul emri el islamu amuduhu salah ve zirretuhu senamihi senamihi الجهاد في سبيل الله والله أعلم وصلى الله على Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain diyor müellif rahimullah. Diyor ki gerçekten iman ile küfür apacık meydana çıkmıştır. Kim tağutu inkar eder ve Allah'a iman ederse o muhakkak kopması olmayan sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir. İşte la ilahe illallah'tan başka ilah yoktur kelimesinin anlamı bu şekildedir, böyledir. Ve hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. İşin başı İslam, direği namaz, zirve noktası da Allah yolunda cihat etmektir. Ve doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Ve Yüce Allah ve Muhammed onun aleyhine ve ashabına selatü selam olsun diye müellif rahmetullah diyerek bu bölümü bitiriyor. Ve inşallah inşallah bir önceki sohbetimizde inşallah متنه geçeceğiz ve kullu mri'in zi bali istibdali fihi bismillahi fehuve ebter diye hadis-i şeriften başlamak üzere burada son veriyoruz. Hâde vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.